Erbe proposatu duen gauza ez da sobera-sobera klara. Benan, bon, guetako, bada aski organismo deia, eben uh, eskolegian, uh, okupatzen dienak. Eta gu, efdez, beti nahi ukandugu, lania nahi izan, laborantza gambara ofizial batian. Ofizial batian. Ordean, departamendu bakots laborantza gambara bat da, baina legia eh, permititzen duen bezala, guk ezagri dugu, eh, erten dena, un komite d'orientazio peibazk, eskuala egitura bat ezagri dugu lekian, Donat Leon, bulegoak ditu, hoita zomei langile badira egun, eta eskuala herriko laborantza gambara ofiziala Donat da.